بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. ¿Has oído la noticia del día abrumador, de la resurrección que cubrirá a todos los hombres con su horror, oh Muhammad? y a los que se les dará de beber de un manantial de agua hirviendo. ليس لهم طعام الا من ضريع Su único alimento será de lo más repulsivo, لا يسمن ولا يغني من جوع y ni los alimentará ni les saciará el hambre. Ese día habrá también rostros alegres. Complacidos con su esfuerzo realizado al ver la recompensa que han obtenido. Que gozarán de un excelso jardín. لا تسمع فيها لاغيه No escucharán en él banalidades. فيها عين جاريه En él habrá manantiales cuyas aguas fluirán continuamente. فيها سرر مرفوعه Dispondrán allí de lechos elevados, واكواب موضوعه de copas servidas a su disposición, ونمارق مصفوفه de cojines alineados, وزرابي مبثوثه y de alfombras extendidas. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ¿Acaso no reparan en cómo fue creado el camello والى السماء كيف رفعت en cómo fue elevado al cielo والى الجبال كيف نصبت en cómo fueron fijadas las montañas والى الارض كيف سطحت y en cómo fue extendida la tierra فذكر انما انت مذكر exhórtalos oh Muhammad tú no eres sino un amonestador لست عليهم بمسيطر no tienes autoridad sobre ellos para obligarlos a creer الا من تولى وكفر mas a quien le dé la espalda a la verdad y la niegue Allah le infligirá el mayor de los castigos En verdad a nosotros habrán de retornar los hombres ثم ان علينا حسابهم y después a nosotros nos corresponderá juzgarlos